але хмари порідшали. Куди ж нас несе? Це тепер мучило Булата найдужче, звідки бнуть вітри. Він поділився тривогами з норвежцем, і Турбалин відповів на Криголані знають, куди рухається антициклон. Булата ця думка втішила. Він до самого вечора підсипав снігом намети з одвітряних боків. А коли повечеряли і зібралися лягати, його раптом наче впекло. Що ж на тому криголамі знають? Їхні ж компаси так само барахлять, а сонця не видно, як і тут. Не можна визначити ні азимуту, ні широти й довготи. Дай Боже, не наткнутися на котрийсь айсберг. Турові балону він більше нічого не сказав, але перед Жаком Антуаном прохопився француз уже починав сопти. А ви не замислились, як би тоді гелікоптер прилетів до нас? Над цим варто було подумати, і Булат більше його не турбував. Отже, хмари рухаються низько, вирішив він, а пілот орієнтується за сонцем. Ця думка породжувала оптимізм. Булат умовив себе спати, але сон утікав. Зовсім поряд, біля їхнього з французом мішка, спали водії неіснуючих візелів. Власне, спав тільки пат, а Мілтон здебільшого лаявся. Коли пат брався до найпотужнішої труби, дрібненький англієць штрикав його ліктем у печінку. Пат от болі аж та за п'ятим чи шостим ударом таки переставав хропіти. Однак це тривало всього кілька хвилин, і баталія відновлювалась. Булат заснув тільки тоді, як буря подущала, і стогони та хропіт не стало чути. Уранці сніг не переставав іти, і між наметами виросла двометрова кочугура. Під обід мороз подущав, і сніг несподівано вщух. Усі побачили червонясте сонце. Було близько 12 дня, і сонце стояло точно на півночі. Хоцудай похмуро сказав Сонце знову з іншого боку. Позавчора північ була он там. Він кивнув позад себе. А першого дня там озвався Дон Фернандо, хоч японець говорив до місіс Кет першого дня обіднє сонце стояло за бар'єром. Тепер вітер їх знову перекрутив, і годі було визначити напрямок руху айсберга навіть приблизно. Сонце сховалося враз, і рудобородий норвежець тихо сказав Булатові. Чи не занадто воно низько? Булат не зрозумів, і норвежець докинув. Сонце майже торкалося води. Ви не помітили? Аж тепер він збагнув і вжахнувся. Якщо це справді так, то їхній айсберг однесло в море Уеддела. Маячня, сказав начальник експедиції, коли турбалом поділився думкою із ним. За кілька діб нас не могло віднести так далеко. Багато на себе берете. Невже ви можете на визначити таке відхилення? Гляньте сюди. Він розгорнув на колінах карту. Бачите цей мис? Мис Норвегія всього на градус нижче від муских букти. Це з вашого боку суцільна маячня тури. Обідали розігрітим на примусі пеміканом і запивали розведеним молоком. Скориставшись відносною тишею, Булат із Жаком Антуаном пішли глянути на бар'єр чи не чути прибою або крякання пінгвінів. А що це нам дасть? Хоча б знатимем, чи є під айсбергом припай, сказав Булат і заходився обережно наближатись до бар'єра. Бар'єр був так само таємничий і страшний, оповитий унизу клуб'ям туману, дарма що повітря над айсбергом лишилося досить ясним. Десь глибоко під ними завивав вітер, аж булатові засмоктало в животі. З мене б ніколи не вийшов верхолаз.